ปิโคปิกขเอวัมปิโคปิกขเวปิขุกายเยกายานุปัสสีวิหารตินวสีวติกาบัพพังจบข้อกำหนดด้วยปาชาเก้ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานังจบกายานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปจะเป็นเวทนา แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจิต อันนี้เป็นแบบเป็นทฤษฎี เป็นแบบเป็นทฤษฎีไม่มีที่ไหนมีที่กายนี้ แล้วก็มีที่ใจนี้ เราไปดูให้เข้าใจเราไปดูบทบาลีแล้วก็ไปดูบทแปล ใครไม่ขยันดูบาลีก็ไปดูแต่ขยันดูแต่คำแปล บทธาตุท่านว่าอะไรบ้าง บทป่าช้าเนี่ยท่านว่าอะไรบ้างมันก็อยู่ในนั้นหมด บทธาตุเกี่ยวกับกายทั้งหมด บทป่าช้าเก้าท่านก็พูดถึงการปฏิกูล การน่าสลดสังเวชของกายของเราถ้าหากวิญญาณไปประสจากแล้วเราดูเถอะ ทิ้งปล่อยให้อืดให้เน่า หรือสมัยพุทธกาลเนี่ยหรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์เราก็เหมือนกัน ศพของคนเนี่ยเอาไปทิ้งป่าช้าผีดิบป่าช้าผีดิบคือป่าช้าที่ไม่ไม่ได้เผา ไม่ได้ฝังไปทิ้งโลดอ่าความเป็นอยู่ก่อนตายเนี่ยเป็นอะไร เป็นเจ้าเป็นนายเป็นมียศมีถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนก็ตามพอตายแล้ว สิ่งเหล่านั้นหมดสภาพทั้งหมด หมดสภาพไปพร้อม ๆ กับหมดลมหายใจ สิ่งที่เหลือคือคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงถึงกระนั้นก็ตามเป็นธรรมเนียม ไม่ได้เผา เอาไปทิ้งไม่ได้ฝังเอาไปทิ้ง แต่ก็น่าจะมีคนไปเผาด้วย น่าจะมีคนไปฝังด้วย คือธรรมเนียมอันนี้ยังมีติดค้างมาอยู่ ทั้งเผาทั้งฝังทั้งไม่เผาไม่ฝัง ไม่เผาไม่ฝังนั่นแหละเป็นป่าช้าผีดิบ เพราะฉะั้นพุทธเจ้าท่านให้ไปเที่ยวไปเยี่ยมป่าช้า คือป่าป่าช้าแบบนี้ แต่ทุกวันนี้เราไปหาเยี่ยมไม่มีแล้วแหละ ไม่มีเพียงแต่ไปอยู่ให้เกิดความสลดใจความสังเวชใจ เท่านั้นเองไปอยู่ป่าช้า ถึงกระนั้นก็ตามบางคนก็น่ากลัวที่สุดไม่กล้าไปอยู่ ป่าช้าเนี่ย บางคนเข้าไปแล้วก็แพ้ก็มีเราเนี่ไปไม่ได้นะเราเราไปอยู่ใกล้ๆกองฟอนเนี่ยเราแพ้แพ้ขี้ฝุ่นกองพอเลยนะโอ้ เราไปเคยเคยไปแพ้อย่างรุนแรงเลยแหละมันมีแต่กลิ่นไอของไอไอขี้เท่าขี้ฐานของกองฟอนขึ้นมาโอ้แพ้อู้อยู่ไม่ได้เลย แพ้ มีอยู่คราวหนึ่งไปแพ้อยู่ที่วัด วัดอาจารย์สว่างนู่นน่ะเขาส้นกวางนั่นวัดหลวงพ่อสว่าง อ่ะ เขาส้นกวาง เขาให้ไปพักอยู่ที่ป่าช้า โอ้ พอฝนตกลงมาเนี่ยกลิ่นไอมันขึ้นมา โอ้ แพ้ ไม่ไหวเลยเราแพ้ เราไม่ไหวละแพ้ หลายหลายคนนะแพ้นะ ถ้าไม่แพ้เราก็ไปอยู่ ไปอยู่เพื่อพิจารณาให้เห็น ความตายกับซากที่ยังมีวิญญาณครองอยู่นะมันต่างกันยังไง พอเวลาวิญญาณมันครองอยู่มันยึดเหลือเกินมันถือเหลือเกินกายเรากายของของเรากายเราดำกายเราขาว กายเราสวยกายเราขี้เรกายเราอย่างน้นอย่างนี้เราก็ว่ากันไป แต่ภาวะที่มาเกี่ยวข้องก็คือ บุญบุญมาเกี่ยวข้องกับเรา เราควรจะได้ผิวพรรณยังไง ชาติชั้นยังไง ได้ความดูความดีความสวยความงาม การอยู่ดีมีสุข การอยู่เย็นเป็นสุข ติดมาเป็นบุญเป็นกรรมของเรามากน้อยเท่าไหร่ แต่หลังจากเบื้องหลังการตายไปแล้วนะถ้าเอาไปทิ้งในป่าช้า ก็เหมือนอย่างที่เราสวดเมื่อกี้แหละ บทแรกทั้งให้เราพิจารณาถึงธาตุธาตุดิมดินนะ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุเหล่านี้แหละมารวมกันเป็นตัวเราเนี่ย สิ่งที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดที่เรามีอยู่นี่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าธาตุธาตุธาตุเราดูแล้วมันซึ้งใจแล้วไหมธาตุสิ่งที่แข็งแข็งท่านเรียกว่าธาตุดิน ช่นอย่างเป็นผมเป็นคนเป็นเล็บเป็นฟันจนถึงอาหารใหม่ อาหารเก่า นั่นน่ะนั่นเป็นธาตุดิน จากนั้นก็น้ำดี น้ำเหลืองน้ำสเสลดน้ำน้ำเหลือง น้ำเลือด จนไปถึงน้ำมูด น้ำคูดนั่นร่างกายของเรา ในเมื่อวิญญาณไปปราศจากแล้ว เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำ ธาตุลมก็ไปแล้ว ธาตุไฟมันก็ไปแล้ว วิญญาณไปปราดแล้วเนี่ย ลมก็ไปปราดแล้ว ลมเป็นเครื่องปรนเปรกายอพอร่างกาย ระบบ ระบบของร่างกาย หมด หมดสมรรถนะ หมดภาวะ หมดสภาพที่จะอยู่ได้ เพื่อที่หัวใจจะสูบ จะฉีด หล่อเลี้ยงเลือดไปตาม ทั่วสารพางร่างกายตามตามระบบระบอบของมัน ต้นชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ลมคลื่นท่านเองต้นชีวิตนี้ใครเป็นคนปลูก พ่อแม่เป็นคนปลูก ต้นไม้ชีวิตของเราเนี่ยใครเป็นคนปลูก พ่อแม่เป็นคนปลูก ปลูกที่ไหน ปลูกในท้องแม่เป็ดตอนปลูกนะเป็นน้ำใสๆ นั่นแหละคือยางเหนียว ยางเหนียวมันมาเกาะกับน้ำใสๆนะ ยางเหนียว คือ ตันหาที่มากับจิตมาจับมาจองนั่นแหะคือยางเหนียว ยางเหนียวท่าน ท่านใช้คำแทน ตันหา ตันหาคือยางเหนียว ตันหาคือยางเหนียวกรรมเป็นเนื้อนนา กรรมเป็นเนื้อนา ท่านว่ากรรมที่เราทำนะเป็นเนื้อนา เราจะได้นาดีหรือนาไม่ดีนะ แล้วแต่กรรม ถ้ากรรมดีเราก็ได้เนื้อนาดี กรรมดีก็คือเนื้อนาดี กรรมไม่ดีก็คือเนื้อนาไม่ดี กรรมเป็นเนื้อนา วิญญาณเป็นพืช วิญญาณก็คือธาตุรู้ของเราทั้งหมดนั่นแหละท่านเรียกว่าวิญญาณ วิญญาณวิญญาณเป็นต้นพืช ตัณหาคือยางเหนียวของพืช นี่คือต้นชีวิต ที่พ่อแม่ปลูกให้เราพ่อแม่ปลูกให้เราก็ได้แค่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟท่านเอง ท่านปลูกปลูกปลูกอะไรเจริญที่ไหน ปลูกนู่นไปเจริญในท้องแม่ ปลูกในท้องแม่ โอ้นั่นแหะคือที่ปลูก ที่ปลูกต้นชีวิตคือมนุษย์คือสัตว์เนี่ยเกิดในท้องแม่ สัตว์ก็เกิดในท้องแม่ของมัน มนุษย์เราเกิดในท้องแม่ มีใครบ้างเกิดนอกท้องแม่มีไหมยกมือไม่มีสักคนเลยเกิดนอกท้องแม่ มีแต่เกิดในท้องแม่ทั้งนั้นเลยใครเป็นคนปลูกต้นไม้ต้นนี้พ่อกับแม่ปลูก เกี่ยวข้องกับยางเหนียวไหมสืบขยับ ดูให้เลยเถิดไปอีก เกี่ยวข้องยางเหนียวคือตันหาไหมเกี่ยวข้องกับยางเหนียว อาศัยความอยากของพ่อของแม่ ร่วมมือกันปลูกนะร่วมมือร่วมมือกันปลูก จึงมีต้นชีวิตต้นนี้ขึ้นมาได้ พ่อแม่ ร่วมกันปลูกด้วยอำนาจของตันหา รู้จักไหม นี่ฤทธิเดชของมัน เราพิจารณาในแง่ พิจารณาในแง่ของธรรมเราต้องพิจารณาอย่างนี้ต้นชีวิตเราพิจารณาแล้วเราวนมาที่กายของเรา ย้อนไปย้อนย้อนกลับไปถึงในท้องแม่ที่พ่อแม่กำลังปลูกอยู่นั่นน่ะเมล็ดพืชนู่นน่ะหยด น้ำใส ๆ หยดเดียวนั่นน่ะท้องแม่ ท้องแม่ของมนุษย์ก็คือ ก็คือกรรม กรรมสมควรมาได้สมบัติมนุษย์สมบัติมาเกิดในท้องมนุษย์ เพราะท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงว่า กรรมเป็นเนื้อนานั่นน่ะคือที่เกิดเมื่อมีพื้นดินเป็นที่เกิดเป็นที่เจริญของพืช วิญญาณเป็นต้นพืช วิญญาณเป็นเมล็ดพืชว่างั้นเถอะวิญญาณที่มาจับจองเป็นเมล็ดพืช วิญญาณก็คือ ธาตุรู้ของเราทั้งหมดนั่นแหละ คือวิญญาณ วิญญาณเป็นเมล็ดพืช ในเมล็ดพืชนั้นนะมันมียอดอ่อนและมันมียางเหนียว พืชรอบข้างตัวเราถ้าเราไปดูเราจะเห็นยอดอ่อนของมันอยอดอ่อนของมันมันเป็นเนื้อขาวๆนั่นอยู่ในเมล็ดเป็นยอดอ่อน วิญญาณเป็นยอดอ่อนของพืช ัณหาเป็นยางเหนียวในพืช หมายความว่ายางเหนียวตัวนั้น มันเป็นยางเหนียวที่จะทำให้พืชตัวนั้น เจริญออกมาได้ถ้าหมดยางเหนียวเมล็ดพืชเมล็ดนั้นก็เจริญไม่ได้ มันเป็นเมล็ดที่เอามาเพาะหมดสภาพที่จะเจริญงอกเงยจะออกมาเป็นลำเป็นต้นแหละออกมาไม่ได้แล้ว มันเป็นเมล็ดเน่า เมล็ดเสียแล้วแหละ เป็นเมล็ดเน่าเป็นเมล็ดเสียแล้ว นี่คือต้นชีวิตของเราทุกทุกทุกคน พ่อแม่ร่วมมือกันปลูก ปลูกในท้องแม่ปุ๊บลงไปแล้วก็เป็นก้อนใสๆ นั่นคือกองสังขารกองหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว กองสังขารก้อนหนึ่งกองกองสังขารกองหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว วิญญาณหากไปจับจองตำบุญตำกรรมเหมือนกัน วิญญาณของใครควรจะได้ยังไงยังไง ก็ไปจับจองวิญญาณไปจับจอง คือธาตุรู้ธาตุดินน้ำลมไฟนี้เป็นธาตุไม่รู้แต่ก้อนใสๆนั่นแหละนั่นแหละคือก้อนดินน้ำลมไฟที่ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ธาตุของพ่อผสมธาตุของแม่ทำให้ต้นไม้ต้นนี้ เป็นเป็น เป็นต้นต่อเป็นเง่าของต้นไม้ที่จะเจริญขึ้นมาได้ เป็นกองสังขารกองหนึ่ง ขึ้นชื่อว่าสังขารและไม่เคยคงอยู่กับที่ สังขารใด ๆ ก็ตามอยู่รอบข้างตัวเรา ไม่มีสังขารใด ๆแม้หนึ่งเดียวที่จะคงที่อยู่กับที่ไม่มีอยู่ต้องเจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยไม่เคยเท่าเดิมไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย สังขารก้อนนี้ที่พ่อแม่ช่วยกันปลูกต้นไม้ต้นนี้ก็เช่นเดียวกัน เจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยเจริญขึ้นมาเรื่อยน้ำใสๆต่อมามันเป็นน้ำข้นๆเป็นน้ำล้างเลือด เป็นน้ำข้นๆเป็นเลือดข้นๆจากนั้นเริ่มเจริญมาแล้วน่ะเพราะอะไรต้นไม้อะไรมันก็เป็นพันธุ์ตามเผ่าพันธุ์ของมันต้นไม้มนุษย์ก็เจริญมาตามเผ่าพันธุ์การกำเนิดของมนุษย์เจริญขึ้นมาเรื่อย เจริญขึ้นมาเรื่อย เป็นเลือด เป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูก เป็นอะไรอะไรเป็นอวัยวะครบทั้งสามสิบสองเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือน ออกมาจากท้องแม่ สังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิม หมดไปสิ้นไป ต้องมีสิ่งคอยไปเสริมอยู่ในท้องแม่ เห็นไหมท่อลำเลียงในท้องแม่สายสะดือสายรกสายสะดือนั่นนั่นแหละคืออาหารดูดจากอาหารดูดจากแม่นั่นแหละ อาศัยตัวแม่เหมือนกับลำอาศัยตัวแม่เหมือนกับแผ่นดินที่ที่ต้นพืชตัวนี้ดูดมาเลี้ยงให้โตขึ้นให้เจริญขึ้น เจริญขึ้นเจริญขึ้น อืม เราดูแล้วไม่ต่างอะไรจากต้นไม้เลย แต่ต้นไม้มันไม่มีวิญญาณครองอมันมีแต่สัญชาตญาณนะต้นไม้ อาหารของมันอย่างหนึ่งก็คือ อากาศถ้าต้นไม้ต้นไหนที่มันไม่ได้รับอากาศเต็มที่มันก็เจริญไม่ได้ เจริญไหมเราดูต้นไม้เราในป่าเนี่ย ต้นไหนที่มันถูกเขาครอบงำอยู่นะมันอยู่อย่างนั้นแหละจะงองอยู่แค่นั้นแหละเจริญไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แสงแดดที่จะมาปรุงอาหาร เนี่ยต้นไม้พอมันเริ่มเจริญขึ้นมา มันมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้มันเจริญเหมือนกัน สังขารของเราในท้องแม่ก็เช่นเดียวกัน อาศัยเหตุปัจจัยจากแม่ เหตุปัจจัยจากพ่อได้มาแล้ว อยู่ ตลอดระยะเวลาแปดเดือนเก้าเดือนอาศัยเหตุปัจจัยจากแม่ทั้งนั้น ทุกคนเป็นมาอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้น หัวใจของไข่ของเราเราดูไปต้นชีวิตของไข่ของเราเราพิจารณาไป เป็นเหตุให้เกิดอัดเกิดทำในหัวใจของเราเราลองพิจารณาย้อนไปดูย้อนไปดูพอเราออกจากท้องแม่มาทำไมทิฏฐิมานะ มันมากเหลือเกิน กายเรากายเรากายของของเรา เอาอะไรสักไปเกิดสักเลือดสักหยดไปเกิดในท้องแม่ไหม มีไหมใครรับปากมา มีไหม เอาเลือดสักหยดไปเกิดในท้องไหม ไม่มีเลย เป็นของพ่อกับของแม่ เราดูพ่อดูแม่เราดูยากที่ไหน ดูกายเรา เนี่ย กายเราเนี่ได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ ใครอักตันยูกับพ่อกับแม่ เอาตัวเองไปทำต่ำช้าเลวซามสารพัดไปทำอ่ะแล้วแต่เราจะดูเถอะ พฤติกรรมที่เอาไปทำ ใครดูแลประคับประคองเลี้ยงดูให้ดี มีความรู้มีความสามารถรักษาตัวให้รอดปลอดภัย บางคนไปหากินในทางที่ไม่ดีถูกเขาจับเขาทุบเขาตีเขาเหยียบเขาเตะเขาต่อยเขาสารพัดเขาฆ่าตายนั่น เอาพ่อแม่ ไปทำเป็นอักตันยูกับพ่อกับแม่อย่างร้ายกาจนั่นรู้รู้จักไหมนั่น คือพ่อคือแม่ใคร คารพตัวเองว่าเน่เราได้มาจากพ่อจากแม่ ดูแลรักษาให้ดีเขาให้เรียนเพื่อให้ได้ความรู้ให้ได้ความฉลาด เพื่อรักษาตัวเอง รักษาพ่อแม่ ในกายของเรานี่ให้ดี ดูแลรักษาให้มีความฉลาด เลี้ยงดูให้ดีอาหารอันใดที่ร่างกายนี้มีความจำเป็นที่จะดูดจะซึมจะซับไม่เอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายใส่เข้าไป เช่นอย่างยาพิษ สิ่งที่เป็นโทษกับร่างกายยาบงยาบ้าสารพัดนี่เอาไปใส่ นี่ทำลาย อกตันอยู่กับพ่อกับแม่ เราระลึกได้และให้เราเกิดสลดใจสังเวชใจ เราไม่ได้ดูแลไม่ได้บำรุงไม่ได้เราไม่ได้มาตาปิตุปัฏฐาน ไม่ได้บำรุงมารดาปิดา เอาท่านไปถลุงซะจนย่ำแย่ เราเราในที่นี้คือจิตใจ จิตใจของเราเนี่ยมันถือว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรา ตัวที่พาว่าเราว่าจิตใจก็คือตัวตัวตันหาตัวนั้นแหละตัวยอดอ่อนของพืชเนี่ยพอมันมาเจริญเป็นลำเป็นต้น มันอยู่ในนั้นมันแฝงอยู่ในนั้นทั้งหมด ตัวตันหามันแฝงอยู่ในนั้นทั้งหมด มันเป็นยางอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นทั้งหมด ต้นไม้ทุกอย่างทุกชนิด เจริญมาด้วยยาง มันมียาง อ่า มันเจริญมาด้วยยาง เพราะว่าอาหารทุกอย่างไปกับยาง อันนี้แหละ ดูซึมเข้าไปหล่อเลี้ยงมันไปกับน้ำ น้ำที่ต้นไม้มันดูดเข้าไปนั่นแหละดูดซึมซับอาหารเข้าไปเลี้ยงลำต้น แต่ว่าเราดูไม่ออก เราดูไม่ออก ถ้าเราไปดูตามหลักวิทยาศาสตร์เราจะเห็นว่า ต้นไม้มันค่อยๆยืดยืดยืดยืดยืดยืดยืดยืดถ้าเขาเขาเขาไปขยายให้มันเร็วเนี่ยมันจะค่อยๆยืดยืดยืดยืดยืดมันไม่อยู่ มันไม่คงที่เลย เพราะต้นไม้มันก็คือสังขารกองหนึ่งของมัน มันไม่เคยอยู่คงที่เหมือนกัน เราดูเราพิจารณาเกิดข้อเทียบเคียงกับอัตภาพของเราที่เจริญในท้องแม่ ถูกพ่อแม่ปลูกในท้องแม่ไม่เคยทกคงที่ นี่คือสังขาร สังขารท่านนี้เกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดขึ้นมาจากเราไม่รู้อวิชชาห่อหุ้มปกคลุม เป็นเหตุให้ว่า จิตของเราไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ ไปจับไปจองในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ อัตภาพร่างกายเจริญึ้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ้าวเป็นต้นชีวิตของเราสชยแล้ว แสดงว่า มีเจ้าตันหาตัวนี้เนี่ยตันหาอุปาทานภพชาตินี่มาอย่างไหน ตัณหาอุปาทานเรามีอุปาทาน เพราะเรามีตัณหาเรามีตัณหา ก็เพราะเรายึดยึดสุขยึดทุกยึดเวทนาเราดูมาที่ปัจจุบันที่เราเป็นเหตุให้เกิดตัณหาใหม่ เรามีตาเรามีเรามีตาตาเห็นรูป เรามีหูหูได้ยินเสียงเห็นรูปดีๆเกิดสุขเวทนา ยินดีชอบใจพอใจ เห็นรูปไม่ดี เสียใจไม่ชอบใจ เสียใจไม่ชอบใจก็คือกิเลสมันสวมรอยใช้แล้ว กิเลสมันสวมรอยใช้วิญญาณดวงนั้นแล้ว กิเลสมันสวมรอยใช้จิตดวงนั้นแล้ว ผลิตผลต่ออมาเป็นผลิตผลของมันยึดเวทนาด้วยอำนาจของตัณหา อุปาทานพบชาติก็ตามมาเนี่ยพบชาติพามาเกิด ตัณหาพามาเกิด ก่อนที่จะมาเกิดตัณหานี่ก็คือตัณหาใหม่มันส่งมา ตัณหาใหม่มันส่งมาส่งมายึดให้ยึดสุข ให้ยึดทุกยึดสุข ให้ยึดทุกเกิดตัณหาเพิ่มอีกสุขเวทนายึดเข้ามาเป็นตัณหาเพิ่มอีก ทุกเวทนายึดเข้ามา เกิดตัณหาเพิ่มขึ้นมาอีกทำไมจึงเกิดสุขเกิดสุขเกิดทุกข์ทำไมจึงเกิดการยึดก่อนลำดับที่ จะเกิดตัณหาปาทาน เพราะอันเก่าตัณหาเก่ามันส่งมาแล้ว ตัณหามีที่มีรออยู่ข้างหน้าพร้อมที่จะเกิดนี่คือตัณหาใหม่ ถ้าหากเราทำอยู่อย่างนั้น ตัณหาก็เจริญงอกเงยไปไม่มีที่จบไม่มีจุดจบ นี่คือตัณหาในหัวใจของเรา ทำไมเราต้องพูดถึงมันตัณหา มันน่าสนุกน่าเพลินใจไม่ใช่หรือ นั่นคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ พุทธเจ้าท่านให้พิจารณา เพราะนี่คือตัวสมุทัยเราหาจะเราหาที่ดับเพื่อจะดับจุดของสมุทัยเราต้องดูตัวนี้ เราจะรู้ที่ปฏิบัติของมัน รวมลงอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยป่าช้าเก้าให้เราพิจารณาอธิกายโยติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิตาโหติ ให้เจริญสติเจริญมหาสตินี่แหละให้ใช้สติกำหนดจดจ่อรู้อยู่เฉพาะหน้าว่าสติ สักแต่ว่าระลึกรู้ ว่ากายเป็นกายเช่นอย่างตาเห็นรูปสักแต่ว่ารูปเป็นรูปหรือพิจารณากายป่าช้า แต่ละช่วง แต่ละช่วง แต่ละขั้นแต่ละตอนของซากของศพจะเป็นชีวิตที่มีอัตภาพร่างกายลมหายใจฟอดๆอยู่ก็ตามหรือตายไปแล้วก็ตามท่านให้พิจารณาเอาสติกำหนดจดจ่อพิจารณากายกายสักเทวากาย ไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายของของเรา ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา ใช้สติใช้สัมผัสกำหนดจดจ่อพิจารณารู้อยู่เฉพาะหน้าสักแต่ว่ารู้ เห็นร่างกาย พองอเปื่อยเน่าเละละลายไปเหลือแต่เส้นเหลือแต่เส้นเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกเหลือขยับไปจนหมดเส้นหมดเอ็นเหลือแต่กระดูก ละลายไปเลือแต่กระดูกพิจารณาย้อนมาที่เรา โอ้เราก็จะต้องมีมีอย่างนี้อายัมปิโคกายโยเอวังพระเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโต โอ้ แม้แต่กายนี้ท่านให้น้องพิจารณามาที่ข้างในแม้แต่กายนี้คือกายเราเนี่ย ที่เรากำลังยืนพิจารณาอยู่แม้แต่กายเรานี้ก็จะจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ มีอยู่อยู่อย่างนี้เป็นธรรมดา เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดา ล่วงพ้นอย่างนี้ไปไม่ได้อายามปิโคกายโย เอวังธรรมโม เอวังภาวี เอวังอนัตติโต ล่วงพ้นอย่างนี้ไปไม่ได้ลองเราตายหมด ลมหายใจปั๊บอ่าลองลองเอาไปทิ้งในป่าช้าผีดิบลองดู ทิ้งทั้งชุดแต่งตัวสวยงามหรูนี่แหละ แต่ข้างในมันไม่สวยงามแล้ว ล่วงไปล่วงไปล่วงไป ขึ้นอืด บูดเน่า เพราะอะไรเพราะลมที่เคยปรนปรือมันดับไปแล้ว ไฟที่เคยปรนปรือให้อุ่นอยู่ไม่ให้มันบูดมันเน่ามันหมดไปแล้ว มันดับไปแล้ว เหลือแต่ดินกับน้ำ ดินกับน้ำเขาก็พยายามจะแยกตัว น้ำก็พยายามจะแยกไปเป็นน้ำ ดินก็พยายามจะแยกไปเป็นดินเห็นไหมจากนั้นภาวะอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปขึ้นอืดขึ้นเคี้ยว ขึ้นอะไรอะไร พูดถึงกลิ่นโอ้ยไปยืนดูเถอะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ไปพิจารณาเหนือลมลงไปใต้ลมสลบเลยแหละอ่าลงไปใต้ลมสลบเลย ลองหายใจ อึ๊กเข้าไปสองสามอึ๊กลองดูสลบเลยแหละ ขนาดไหนนะ่ะ คือความหน้าอุจจาบาดตาของร่างกาย ร่างกายไม่ใช่ว่าเหม็นตอนที่ ไปตายไปเน่าไปเปื่อยอยู่ในป่าช้าอย่างนั้น ยืนยืนเป็นเป็นอยู่นี่แหละเหม็น ดูที่ทวารเก้าเราไม่ดูที่ทวารเก้าเราดูที่ผิวว่างามงามที่สุดเวลาเหงื่อมันออกมา ไม่ไปลูบน้ำไม่ไปซักไปฟอก ไม่ไปอาบไม่ไปชะไปล้างล่วงไปสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงโอ้โหบูดเหม็นเปรี้ยว นี่คือกาย กายพญานาท่านจึงว่า อิมังปูติกายยังกายนี้เน่าอิมังปูติกายยังกายนี้เน่า เพราะอะไร เพราะข้างในเราใส่แต่ของที่ใส่ลงไปแล้ว ไม่ใช่มันจะดิบจะดีนะร่างกายของเราไม่ใช่ตู้เย็นใส่ไปแล้วมันจะอยู่เท่าเดิม มันถูกบดถูกขยี้เพราะอะไร เพราะร่างกายนี้มันจะบดมันจะขยี้เพื่อจะดูดซึมซับไป ถ้าเป็นพืชก็คือแร่ธาตุต่าง ๆ ที่มันดูดไปเลี้ยงลำต้นของมัน ร่างกายมันก็ดูดซึมสิ่งเหล่านี้แหละ ไปเลี้ยงธาตุเลี้ยงขัน อืม ธาตุดินก็ไปเป็นดินธาตุน้ำก็ไปเป็นน้ำธาตุลมก็ไปปรนเปรลมธาตุไฟก็ไปพยุงไฟเอาไว้ธาตุเหล่านี้อยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้ เพราะธาตุเก่าเสื่อมไปธาตุใหม่แล้วก็ปรุงไป ดินน้ำลมไฟไปกับนี่แหละ ไปกับข้าวปลาอาหารที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยข้าวปลาอาหารสำเร็จรูปอยู่ในท้องแม่นุ่นเราดูดมีสายลำเลียงดูด ดูดมาตรงกลางท้องเห็นไหมสะดือทุกคนมีสะดือนี่ลคือสายลำเลียง ดูดมาเลย ดูดอาหารสำเร็จจากแม่ โอ้ยสบายเหลือเกินนะดูดอาหารสำเร็จจากแม่มาเนี่ย แม่แม่ก็ต้องระวังมากๆ แล้วโอ้ยอาหารร้อนเกินไป อาหารเผ็ดเกินไป ปวดแสบปวดร้อนโอ้ยกลัวเดือดร้อนถึงลูกในท้องเนี่ย มีคุณหรือไม่มีคุณแม่เราดูไปสิ แม่ มีคุณหรือไม่มีคุณ พราะนั้นบางคนยังตาบอดมองไม่เห็นคุณคืออะไรเนาะมึงโง่ปะนั้นนะมนุษย์ คุณคืออะไร คุณก็คือภาระที่ท่านรับผิดชอบเรานั่นนั่นนะคือคุณทั้งหมด ดูไปให้ออกตรงนี้แล้วก็ดูมาที่เรา อัตภาพของเราเราได้มานี่คือคุณของท่าน ถ้าเราไม่ได้อาศัยท่านเกิด เราเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เรามันไม่ใช่ก้อนดินก้อนหิน ต้นเสามันไม่ใช่ เราเป็นประเภทสัตว์เป็นประเภท สังขารที่มีวิญญาณครองวิญญาณก็คือเราเราที่เราสำคัญมั่นหมาย ว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเนี่ย มีทั้งวิญญาณดี วิญญาณไม่ดีตราบใดที่ยังมีเยื่อใยที่เกิดในโลก วนเวียนไปในโลก มาด้วยอำนาจของกรรมก็มาจับมาจองได้ตามผลของกรรมใครมีบุญดีก็ไปเกิดในเนื้อนาดีคำว่านาดีก็คือ จะปลูกอะไรขึ้นมา มันก็เจริญงอกเงยเจริญงอกงามได้อยู่สุขสบายไปเจอที่เนื้อนาไม่ดี โอ้ย รวมทั้งบุญกรรมของเรา มัน มันไม่พอไม่พร้อมที่จะไปได้เนื้อนาดี เกิดมาก็โอ้ยตาเหลือข้างหนึ่งเกิดมา โอ้ ขาเหลือข้างหนึ่งข้างหนึ่งรีบไปแล้ว โปลิโอ บางคนบางคนนุ่นหัวใจรั่วมาตั้งแต่เด็กๆนุ่นบางคนบางคนเป็นโรค อะไรอะไรนะซีเมียลัสซีเมียอะไรนะมะเร็งมะเร็งเม็ดเลือดเป็นตั้งแต่เด็กๆมาก็มีนะบางคนเคยเคียมีคำว่าเล่าให้ฟังนั่นน่ะมันมาอะไรก็มันก็มากับกรรมของคนนั่นแหละ บางคนก็บอกวิกลวิการไปตัวเทียบตัวแดนมันไม่สมประกอบงี้เก๊กงองอดึงดึงรังรังไม่สมประกอบนนคือไปได้เนื้อนาที่ไม่ดีได้เนื้อนาที่ไม่ดี มันก็เลยต้นไม้ต้นนี้ก็เลยเจริญงอกเงยมาไม่ดี เหมือนต้นไม้ที่มันไปอยู่ในดินที่ไม่ดี มันเคยสมบูรณ์เหมือนเขาไหมไม่สมบูรณ์เลย โอ้ยเขามีพุ่มเขามีดอกเขามีใบอุดมสมบูรณ์โอ้ยเราต้นก็แดงแดงอ่าใบกับแดงแดงกรอนกรนดอกจ้องงองแจงแงงสองดอกสามดอกผลมีผลออกมากับลิบลี่ ยังไม่สมบูรณ์แบบสักอันเลยร่วงแล้ว ร่วงทิ้งไปแล้ว โอ้นี่เราดูเถอะ เราได้ดินที่ไม่ดี กรรมไม่ดี เราดูเถอะใครอยากได้กรรมดีๆก็ ดูแลรักษาตัวเองให้ดี รักษากรรมตัวนี้ให้ดี รักษาวิญญาณตัวนี้ให้ดี อืร่างกายตัวนี้ เป็นกองสังขารพอออกไปอยู่นอกท้องแม่แล้ว ยังไม่รู้เดียงสาภาวะพ่อแม่ต้องป้อน โดยข้าวป้อนโดยน้ำนมยัดเข้าปาก ใส่เข้าไป ตอนนี้ไม่ไม่เข้าตรงสะดือแล้วตัดออกแล้ว อ่าต้องใส่เข้าปากแหละพ่อป้อนเข้าไป แม่ป้อนเข้าไป ข้าวข้าวน้ำอาหาร ใส่เข้าไป โอ้ กว่าจะตัวแข็งกว่าจะเดินได้ กว่าจะรู้จักคลาน กว่าจะเดินเปะปะได้อะไรได้ดูที่ ภาระตัวนี้เป็นภาระของใครใครเคยเลี้ยงลูกจะรู้เลยทุกอย่างลำบากขนาดไหน แต่ด้วยอาศัยความรักรักลูก รักถนอมทุกอย่าง ให้ลูกทำไงสติปัญญาของใครจะดูแลลูกได้ดีสักเท่าไหร่ ก็พยายามดูแลอย่างดีเพียงดีนี่คือคุณต้องรู้จักคุณของแม่ พ่อก็คือคนอยู่รอบข้างแม่นั่นแหละพอออกมาแล้วพ่อมีส่วนที่จะดูแลเท่ากับแม่ เหมือนกับแม่ได้ แต่อยู่ในท้องแม่ ก็ต้องดูแลแม่ ดูแลแม่ดีๆไปผิดกันนะ่ะ แม่มีท้องไปชกไปต่อยถูกท้องแม่อ้าวตายแล้วลูกออกแทงออกมาแล้วลูกออกไม่สะดวกไม่สบายนะเราดูสิต้องรักษาดีอาหารก็หาให้อย่างดีพาไปตรวจพาไปเช็คพาไปนู่นไปนี่เจ็บไข้ได้ป่วยนู่น มันได้คิดถึงตัวแม่นะคิดถึงลูกข้างในนั่นน่ะ อยู่ดีหรือไม่ดี นี่คือคุณของพ่อ รู้จักไหมรู้จักคุณไหมคือบุญคุณที่ท่านทำเอาไว้นั่นแหละ คือคุณ บุญคุณอันนี้ใคร ลืมลืมไม่ได้ ลืมได้คือคือเนรคุณเนรคุณ ท่านบอกว่าเนรคุณเนระคุณคือไม่รู้จักคุณ ไม่มีคุณ ไม่รู้จักผู้มีคุณเขาเรียกว่าเนรคุณเนรคุณ ในเมื่อเราไม่เนรคุณเราต้องรู้จักผู้อุปการะคุณ ผู้ที่ต้องแบกทองแปดเดือนเก้าเดือนแม่ มีอุปการะมากเท่าไหร่ อุปการะแปลว่า อุ้มชูช่วยเหลือ พ่อก็เลี้ยงดูพระประคองแม่อย่างดี ออกมาแล้วตอนนี้ พ่อสามารถช่วยช่วยเราได้เต็มที่ป้อนข้าวป้อนก็ได้อ่าซักผ้าอ้อมซักอะไรก็ได้ อุ้มไปเล่นไปอะไรต่อะไรให้ดูดนมได้ นมเทียมนมปลอมนมอะไรดูได้หมดเลยแต่ถ้าอยู่ในแม่ด้วยได้รับความอบอุ่นแม่เลี้ยงนมเทียมก็จริงก็ได้ นมจริงก็ได้ นี่ คุณดูตรงนี้ไหมดูออกไหมผู้ข้าป้อนด้วยข้าป้อนด้วยน้ำนมผู้อุ้มผู้ชูมานนี่คือคุณ คุณเหล่านี้เราต้องดูให้ออก ถ้าเราดูไม่ออกเนี่ยเรา มาเลี้ยงตัวเราไม่ไม่ได้ เลี้ยงตัวเราไม่ดี เอาตัวเราไปให้คนเขาเตะเขาถีบเขาดูถูก เป็นผู้เนรคุณกับพ่อกับแม่ เพราะตัวเราได้โครงสร้างมาจากพ่อจากแม่ ที่มาสืบช่วงต่อๆมา อะอะไรคือเราอะไรคือของของของเราไม่มี หากเราจะพูดได้บ้างโอ้ข้าวปลาอาหารนี้เหรอที่เราใส่เข้าไปเข้าปากด้วยด้วยตัวของตัวเราเอง ไปแล้วไปส่งเสริมเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ อันนี้หรือคือเราเราก็ดูแลรักษาตัวเราได้แค่นี้แหละ แต่โครงสร้างพ่อแม่ให้มาแล้ว ท่านจึงว่าสายเลือดสายเลือด ตัดไม่ขาดลูกดีลูกดีลูกตัดพ่อตัดแม่ขาดแต่พ่อแม่ตัดลูกไม่ขาดยาลูก จนแล้วก็ต้องไปคิดตามจะเป็นจะตายโอ้ลูกเราเครียดไหมนาะเดี๋ยวลูกเราจะมาบีบคอเราตาย ไม่ได้ระวังแล้วเลี้ยงดูประคับประคองประคบประงมอย่างดีอาหารให้กินอย่างดีห้าให้ อะไรกินอย่างดีไม่เคยเอาอาหารเร็วๆให้อ่าโลกไปเข้าสังคมใหม่ไปไปมาโอ้จิตยาบ้าใช่ไหมมาบีบคอไปซื้อยาบ้ากินแล้วเราดูเอาเถอะพฤติกรรมทุกอย่าง ที่มันถูกเจ้าตันหานี่มันป้อนมาให้เรามีความร้ายกาจไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณสารพัด เพราะฉะนั้นน่ะคือตัวสมุทยัยสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ตามมาอาวิชชามันปิดบังสติปัญญา ทำให้เราไม่รู้บุญไม่รู้คุณไม่รู้ไม่รู้นี่เพราะฉะนั้น พ่อแม่จึงเป็นครูเป็นอาจารย์คนแรก คอยดูคอย บอกคอยสอนคอยแนะคอยเตือน หาสิ่งดีๆหาสิ่ง ที่ดิบที่ดีที่สุดเกิดคุณที่สุดเกิดประโยชน์ที่สุดให้กับลูก ให้ลูกได้ใช้ได้สอยส่งเรียนก็ ให้เรียนโรงเรียนอย่างดีจ้างให้พี่เลี้ยงดูแล ให้อย่างดีอะไรอย่างดีสมัยก่อนเรียนโรงเรียนวัดอ้าวต้องแอบตามไปดูเลี้ยงดูนู่นไปดูโลกบางทีก็อยู่ด้วยทั้งวันนั่นแหละ พาไปเรียน ยิ่งสมัยแต่ก่อนตามชนบท ไม่มีอนุบาลที่ไหนจนกว่า จะเข้าโรงเรียนป .4 ได้เอาป .1 ได้ก็ไปแล้ว อนุบาลไม่มีแต่ก่อนน่ะก็ไปพ่อแม่ พาไปเข้าอนุบาลไปก็ต้องมีพี่เลี้ยงไปบางทีพ่อแม่ต้องไปเป็นพี่เลี้ยงอยู่อยู่โรงเรียนนั่นแหละ ต้องการให้ลูกดี ต้องการให้ลูกดี แล้วก็รักลูกเท่ากัน รักลูกเท่ากัน ไม่มีลำเอียงเพราะลูกคือสายเลือด สมมติเรามีลูกสองคนเอ๊ะเรารักคนไหนมากกว่าเรารักคนไหนมากกว่าเอ๊ะเรารักคนไหนเนาะคนไหนก็คือสายเลือดเราคนไหนก็คือสายเลือดเราตอบไม่ได้เราว่าเรารักคนไหนมากกว่า แต่ความต้องการต้องการให้ลูกดี เราต้องการให้ลูกเราดีตอบได้แค่นี้ว่า เราต้องการให้ลูกเราดีตอบไม่ได้ว่าเรารักคนไหนมากกว่าตอบไม่ได้ เพราะลูกเท่ากันเหมือนกัน แต่ลูกเวลามันโตไปแล้วมันก็คิดสารพัดพ่อแม่รัก น้องมากกว่า บางคนก็ว่า โอ้ย พ่อแม่รักพี่มากกว่า แล้วก็ทะเลาะกันเองเลยทีนี้ทะเลาะกันเอง แล้วไปทำตัวเละเทะเหลวไหลบางทีถูกพ่อแม่ด่าบ้างแล้วพ่อแม่ด่าแต่เราคนนั้นไม่พูดไม่ไม่ว่าอะไรเลยอยู่สะดวกสบายพ่อแม่ด่าแต่เรา พ่อแม่ว่าแต่เราเราดูเถอะนี่เราดูความร้ายกาบางคนกว่าจะรู้ว่าตัวเอง ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่เนี่ยบางคนนะเด็กบางคนลูกบางคน รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ ต่อเมื่อพ่อแม่ตายแล้ว เช่นเช่นใครล่ะเช่นอย่าง เช่นอย่างไอชาติศัตรูนี่อ้าวนี่ประวัติที่เราได้ยินได้ฟังมาไอชาติศัตรูเนี่ยวันนั้น พระราชมเหสีประสูติพระโอรส ลูกผู้ชายเสียด้วย แล้วก็พ่อถูกจับไปขังไปทรมาน แล้วก็ตายวันนั้นพอดี พระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารตายวันนั้นพอดีและอาชาติศัตรูก็มีลูกประสูติเป็นลูกชายคนแรกวันนั้นพอดี ทีนี้อามาตย์ไม่รู้จะทูลเรื่องอะไรก่อน เอ๊เราจะกราบทูลเรื่องอะไรก่อนเนาะพระพระเจ้าเป็นเขาไม่ต้องไปดูแลเองเขาไม่รู้เรื่องหรอก ต้องมีคนไปกราบเรียน มีคนดูแล มีคนไปกราบเรียน ก็เลยตกลงว่าเออ เราไปกราบ เรา เราไปกราบทูลเรื่อง ได้พระโอรสพระมเหสีประสุพระโอรสก่อนดีกว่า เสร็จแล้วค่อย ค่อยกราบทูลเรื่อง พระธิบิดาพระยาพิพิสารในสวรรคต สวรรคตในห้องขังกับใครสั่งให้ขัง ก็เรานั่นแหละไม่ใช่ศัตรูเลย สั่งให้จับไปขัง เพราะตัวเองอยากได้ครองราชตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆอยู่เนี่ยเขาก็เลยกราบทูลว่าโอ้พระมเหสีมีพระองค์มีพระโอรสแล้วพระเจ้าข้าโอ้ดีอกดีใจ ดีอกดีใจโอ้เราเป็นคนเรามีลูกคนแรกโอ้เลยเป็นผู้ชายด้วย ดีอกดีใจ ในขณะเดียวกันระลึกถึงพ่อ แล้วพ่อเราเป็นไงพระเจ้าพิมพิสารเป็นไง รีบไปดูรีบไปดูรีบไปปล่อย พ่อ เรา รีบไปปล่อยพ่อเรา นานเห็นไหมมารู้บุญรู้รู้คุณของพ่อ ต่อเมื่อลูกต่อเมื่อพ่อตายแล้ว แล้วก็มีลูกบังเกิดขึ้น เพื่อสะท้อนสะท้อนเข้ามาให้รู้ว่าเออ พ่อเนี่ยรักลูกอย่างนี้ไอ้แค่เราเห็นลูกของเรา ครั้งแรกแค่นี้โอ้ดีอกดีใจ รักลูกจะเป็นจะตายกับไอ้พ่อเราเลี้ยงเรามานะ่ะ คงจะเหมือนกันอย่างนี้ สะท้อนมาให้เกิดปัญญา อันนี้ก็นับว่าดี บางคนยังคิดไม่ออกด้วยซ้ำไป เขาก็เลยกราบทูลว่า พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วพระจาโอ้ดีอกดีใจเ่ยนี่ะดีใจสุดขีดแล้วในที่สุดก็เสียใจสุดขีดนั่นเห็นไหม นี่ เขาว่าลูกบางคนเนี่ย จะรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ ต่อเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้ว บางคนเนี่ยรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ ต่อเมื่อตัวเองมีลูกโอ้ลูกเราบอกยากเหลือเกินดื้อเหลือเกินนะคนหนึ่งก็อย่างั้น คนสองก็อย่างั้นคนสามก็อย่างั้น ชักจะบอกยากแล้วไอ้คนหนึ่งจะเริ่มบอกยากแล้วไอ้คนสองก็ตามมาอีก โอ้ บอกยากแล้ว คิดไปคิดมาคิดมาคิดไป โอ้ยสมัย เราเป็นหนุ่มเป็นเด็ก เราเคยดื้อกับพ่อกับแม่ อย่างนี้เองเลยคิดถึงพ่อถึงแม่น้ำตาร่วงเลย ดูแลพ่อแม่อย่างดีเนี่ยพ่อแม่ยังมีอยู่ให้ดูแลนี่ลูกบางคน รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ ต่อเมื่อตัวเองมีลูก พูดแล้วร้องไห้เลยแหละอ่าเราเคยไปอินเดีย ครั้งแรกเลยที่เราไปอินเดียนะพอไปถึงต้นโพที่ลุมพินีอ่ะหัวหน้าวิทยากรเขาก็ฉลาดเขาก็เก่งเลยอ้าวใครก็ลึกถึงอะไรบ้างตอนนี้เกี่ยวกับแม่ของเรา ให้เล่าเรื่องมา คนละอย่างคนละเรื่องใครได้ไดรับความประทับใจยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอ๋อมีลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งเราลึกได้โอ้เขานี่กว่าเขาจะได้ระลึกถึงคุณบุญคุณของแม่เนี่ย เขาทำให้แม่แม่ลำบากใจไปสักเท่าไหร่ พอตัวเองมามีลูกเท่านั้นเนี่ยนึกถึงบุญถึงคุณของพ่อแม่รักแม่ ตอนนี้ ตอนนี้รักแม่เหลือเกิน ตอนนี้ผมรักแม่เห็นบุญเห็นคุณของแม่แล้วเพราะผมมีลูก ผมนี่ลูกผมมันดื้อเหลือเกินสมัยผมเป็นหนุ่มก็เหมือนกันนี่ลูกบางคน นี่ก็นับว่ายังยังเบาขึ้นมาอีกนะบางคนไม่รู้จักเลย ไม่ไม่ระลึกรู้จักเลย บางคนเป็นลูกปราดเป็นลูกบัณฑิตอ่าเป็นประเภทพิชาตบุตรอภิชาตบุตร รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ เห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดเหตุเกิดผล เกิดเหตุเกิดผล โอ้นี่คุณนี่นี่ท่านนี่เรา นี่คุณของท่านนี่คุณของเรา รู้จักดูแลประคับประคอง ได้ยินได้ฟังตามคำบอกคำสอนก็เชื่อฟังทำตาม ช่วยเหลือการงานทำตัวเป็นคนดีพระพฤติตัวให้เบาสบาย พอมีเรี่ยวมีแรงมีเรี่ยวมีแรงจะช่วยการช่วยงาน พ่อมางานไม่ได้ ช่วยงานช่วยการท่านหมดทุกอย่าง เพื่อให้ท่านเบาใจพ่อแม่จะทำอะไรหนักกันไปเดี๋ยวผมเองผมเองผมทำเองวิ่งทำเองแทนหมดพ่อแม่จะทำนู้นทำนี้บางคนมีอันจะกินหน่อย มีคนช่วยดูแลพ่อแม่ช่วยประคับประคองช่วยประคบประงมอะไรต่ออะไรนี่ลูกบางคนฉลาดเป็นประเภทอภิชาติบุตร อภิชาติบุตรอย่างนี้ ถ้าจิตใจยังไม่มีธรรมดูแล พ่อแม่อย่างนี้แหละอ่า ดูลอยดูแลรักพ่อแม่พ่อแม่อย่างยิ่งพรุทธเจ้าท่านว่าดูแลพ่อแม่ดีขนาดไหน ถ้าจะเปรียบเทียบเป็นอุปมาเอาพ่อมาแบกไว้ขวา บ่าขวาแม่มาแบกไว้บ่าซ้ายเขาอุปมานะป้อนข้าวป้อนข้อป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนอะไรแต่อะไรแล้วท่านจะอุจจาระปัสสาวะก็อยู่บนบ่าเรานี่แหละดูแลอย่างนั้นแหละ จนพ่อแม่ตายจากเราหรือเราตายจากพ่อแม่ ก็ไม่สามารถสามารถจะสนองบุญคุณท่านหมดเพราะบุญคุณท่านมากบุญคุณท่านอยู่ตรงไหนที่ว่าเราสนองไม่หมด ก็ตัวเราทั้งดุนนี่แหละนี่คือตัวบุญตัวคุณ บุญคุณที่ได้มาจากแม่ สนองบุญคุณไม่หมด แต่ถึงกระนั้นก็ตามประเภท อภิชาตบุตรที่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ก็พยายามทำอภิชาตบุตรอีกประเภทหนึ่ง เหมือนอย่างสิทธัตถะเนี่ยเอาตัวเองออกมาบำเพ็ญทำได้อาจได้ทำ ไปไปบอกสอนพ่อให้รู้ศีลให้รู้ธรรมให้รู้กิเลสให้รู้ธรรมให้ได้อาจได้ทำให้ละให้ปล่อยให้วางกิเลสในสุกิเลส หมดจดไปจากหัวใจ หรือไม่ถึงขั้นนั้นก็สอนให้พ่อแม่มีอัดมีธรรม ตั้งอยู่ในกัลยาณธรรม หรือไม่ได้พระโสดาสกิทาคานาคาหรือได้เป็นพระอรหันต์เหมือนอย่างพระเจ้าสุโธธนะได้ ยิ่งดีนี่ท่านเรียกว่า ประเภทอภิชาตบุตร บุตรจูง พ่อบุตรจูงแม่แต่ไม่ใช่ตูไม่ใช่จูงตอนตาย ไม่ใช่ จูงตอนนี้แหละจูงตอนตายเนี่ย จูงหรือไม่จูงเขาก็จะเอาไปทิ้งอยู่แล้ว ฮะ มีใครอยู่ให้อยู่บ้างพ่อแม่ดีๆรักจะเป็นจะตายพอพ่อแม่ตายแล้ว โอ้ยกลัวกลัวผี เราดูเราพิจารณาดูเถอะ นี่เราพูดไปพูดมาเรามาพันถึงตรงนี้ พวกเราเป็นลูกด้วย แล้วก็บางคนโตแล้วเป็นพ่อเป็นแม่ด้วย เราพิจารณาตรงนี้ให้เกิด ให้เกิดปัญญา ให้เราให้รู้ให้เราให้รู้จักเล็ดจักเข็ดจักลาบของกองทุกข์ที่เรามี ที่เราประสบพบเห็นพิจารณา พิจารณาถึงความไม่มีแก่นสารของอัตภาพร่างกายของเรา มีร่างกายของใคร ยืนอยู่ยืนยงคงอยู่ เท่าเดิมมีไหมไม่มีเลยทับไปเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป ถึงคราวเจริญเจริญไปเจริญไปพอถึงคราวเสื่อมวาระเสื่อมเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปในที่สุดก็ตาย ตายทิ้งไปหมด อำนาจวาสนาอะไรอะไร ไม่มีสักอย่างเลย เราไปดูคนตายแล้วไปปรงให้เกิดความสลดสังเวชอู้ซึ้งใจ น่าสงสารนอสักศพคนตายเนี่ยอู้หูเรา อีกคราวที่แล้วเนี่ย เราไปเห็นหลวงพ่อประสิทธิ์เราไปดูโอ้ครูบาอาจารย์ขนาดนี้ มีชื่อมีเสียงโด่งดังขนาดนี้ พอท่านหมดสภาพไปแล้วอย่างนี้อย่างนี้เราไปยืนพิจารณาปลงสลดสังเวชอัตภาพร่างกายธาตุขันนอเวลาหมดลมหายใจไปแล้วก็อยู่ในสภาพนี้เองถ้าอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น เขาจะแต่งเขาจะอะไรให้ยังไงก็อยู่อย่างนั้นหลับตาไม่กระดุกกระดิกอะไรเลย เราดูให้เกิดสลดสังเวชในธาตุในขันเราพิจารณาอย่างนี้เราได้ประโยชน์คราวที่แล้วเราก็ไม่ได้อะไรดอก เราไปยืนอยู่ใกล้ๆเราก็ได้เรื่องเดียว เขาก็แต่งสรีระให้ท่าน แต่งไปเอาห่มผ้าเอาห่มห่มไปห่มมา เราก็ได้อันเดียวเนื้ออันหนึ่งก็ว่า เออเห็นดูไปที่จมูกท่านยังไม่มีอะไรดูไปที่หูท่านยังไม่มีอ้ามหา สำลีสำลีสำลีสำลีอุดจมูกปกติเขาจะต้องอุดจมูก บางทีจะบางทีก็อุดที่หูเพื่อไม่ให้ข้างในมันฟุ้งออกมาแต่ถึงกระนั้นก็ตามเราเคยเห็นนะ บางคนอ้าปากเนี่ยเผลอๆไม่มีใครอยู่นะแมงวันเขียวบินบินเข้าไปเลยนะบินเข้าปากเลยนะเราเคยเห็น เข้าปากคนนี่แหละ บางคนตายอ้าปากจ้องงองไม่มีใครเห็นเนี่ะ พราะมันมีกลิ่นออกมาเนี่ยแมงวันเขียวบินมาเข้าไปเลย พอคนไปถูกไปแล้วแมงวันเขียวบินออกมาเราเคยเห็นแล้ววันนั้นเราเราได้เกี่ยวข้องกับเพื่อนแค่นี้แหละ มาหาเลยบอกเวกบอกเวกบอกทันทีเอาสัมรีมาสัมรีมาสัมรีมาสัมรีมาสัมรีมา เราได้แค่นี้แหละ เราไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปช่วยจับช่วยอะไรไม่มี คือเรานิสัยเราไปแย่งใครไม่เป็นดอกเราเนี่ยเราไปเราไปแย่งใครทำไม่เป็น ถ้าเราทำเราจะทำตามอัธยาศัยของเรา ไปหลวงปู่บุญหนามกันเราไปถึงก่อนเราไปถึงก่อนเหมือนกัน ลูกศิษย์เขาก็แต่งห่มมาอย่างนี้ห่มออกจากห้องมา มาโอ้ห่มไม่ถูกห่มไม่ดีเฮ้ยห่มผ้าเพื่อนดีๆห่มผ้าเพื่อนดีๆเขาก็เลยให้ไปเอาผ้านุ้นมาเอาผ้านี้มาเอาผ้านี้มาเอาห่มห่มดีๆ ผู้ที่เขาห่มเขาตั้งใจห่มช่วยห่มอย่างดีวันน้าอาจารย์จิรวัตรไปด้วย เอ๊ะชักเริ่มหรืมน่าจะอาจารย์จิรวัตรได้ลงไม้ลงมือช่วยห่มช่วยอะไรท่านด้วย วันนั้นน่ะอาจารย์บุญนาลูกปู่บุญนาเราก็ได้แค่นี้แหละนะอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอีกหรอกหลวงพ่อประสิทธิ์เราก็ได้แค่นี้แหละ เอออย่างน้อยเราก็ได้บอกแค่นี้ถึงเราไม่บอกเขาคิดออก แต่ตอนนั้นเขาคิดยังไม่ออก เราเลยบอกเขา มหากับบกเบ่งทันทีเอามามามาเอาสำลีมาสำลีมาสำลีมาอุดนี้นี่อุดดังเนี่ย อุดดังแล้วก็อุดหูแต่ปากส่วนมากเขาพยายามจะปิดปาก คนที่ตายเขาพยายามจะปิดปาก บางคนเขาลืมปิดเขาไม่ได้ปิด แล้วมันค้างอยู่นะมันอ้าอยู่เนี่ย มันปิดไม่มิด เนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ได้ระวังเราเคยเห็นแล้วศพพระนี่แหละ ่า มันเข้าไปเนี่ย มันเข้าไปนู่นตั้งแต่สมัยเราอยู่เราอยู่ทั้งบ้านโพนนั่นอะศพพระนะ ทีนี้พอเราไปเผา เสร็จแล้วมันมีกลิ่น มันมีกลิ่น มันมีกลิ่นออกมาเขาดูแลไม่ดีอ่ะเขาดูแลไม่ดี สมัยนั้นน่าจะยังไม่มีโรงเย็น ยังไม่มีตู้เย็น เพราะฉะนั้นคนตายเขาต้องระวัง แต่เป็นธรรมเนียมว่า มรณภาพไปแล้วเนี่ย ไม่ว่าใครก็ตาม แต่โยมเขาทาหรือเปล่าไม่รู้แล้ว เราไม่เคยเห็น แต่ของพระส่วนมากเขาจะมาเช็ดมาล้างอย่างดีศพบางองค์ลูกศิษย์ทำให้อย่างดี อาบน้ำ เช็ดถูให้อย่างดีเลยอ่าถูให้คนตายนั่นแหละท่านก็ไม่รู้อะไรแล้วแล้ว จะทำเราดูเราก็พิจารณา เราเห็น นี่ยันนาเนี่ยเราก็ได้ช่วยทำเขายันนาเนี่ย ยนะท่านเป็นมะเร็งท่านเป็นมะเร็ง จัน จันเนี่ย อาจารย์เนี่ย วัดปุญญานุสรยางกำแพง เราก็ได้ช่วย เราก็ได้ช่วยหมู่อยู่ช่วย เช็ด ช่วยล้าง ช่วยนู่นช่วยนี้ส่วนมากเรา เราไปแย่งใครทำไม่เป็นอ่ะ มีแต่ยืนยืนนี่ทิ้งให้แต่หมู่หมู่บางคนเขาเรียมเขาเขาไม่ยอมใครบางคน เอาได้หมดเลย แต่เราแย่งไม่ค่อยเป็นดอก แต่เราจะยืนลำพึงลำพันมากกว่า เราดูเอาประโยชน์ข้างในเรามากกว่า โอ้น่าสลดใจเนาะไม่รู้อะไรเลยเนาะอยู่ใช่แล้วแต่เขาจะทำให้ดูแล้วสลดใจในธาตุในขันของเราของท่าน โอ้มันอย่างนี้ ตายไปแล้วหมดลมไปแล้วไม่มีอะไรเลยเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนที่ประสิจากวิญญาณ เมื่อวิญญาณไปประหลาดแล้ว จีรังวัตยังกายโยไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนปฏิวิงปิวิงอติเสสติชุด โดเปตวิญโยนิรัตทั้งวกลิงเมื่อวิญญาณไปปราแล้ว เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนอนี่แหละ ท่อนไม้ท่อนฟืน มันก็เป็นอย่างนี้เอง ดูให้เกิดความสลดสังเวชอ่าเอานี้วันนี้เราพูดธรรมะแค่นี้เราพูดถึงโลกด้วยเราพูดถึง